Ve men arada an zikri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iraz meselesidir. Kim ki Resulullah'tan iraz etti, kim ki ışığa sırtını çevirdi karanlıkta kalır o kimse. Siracı münir, nurlu kandil. Allah'ın nuru Muhammed Mustafa'dır. Kim ki ondan sırt çevirdi, o kimse karanlıkta kalır. Ferdi başına gelen felaketler nedendir? Resulullah'tan yüz çevirmenden zikri ilahiden iraz etmendendir. Allah'ı seven Muhammed'i sever. Muhammed'i seven Allah'ı sever. Muhammed'e itaat Allah'a itaattır. Muhammed aleyhisselama muhabbet Allah'a muhabbettir. Muhammed aleyhisselama ihanet Allah'a ihanettir. Zühdü takva gayet güzeldir ama aşk ve muhabbet de onun fevkindedir. Şeriat, tarikat yoldur varana hakikat marifet ondan içeri. İş muhabbetledir. İş muhabbette muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl sallallahu aleyhi ve sellem. İşin başı muhabbeti Muhammediye. Muhabbet dersen işin rengi değişir. Muhabbet meselesi çok mühim.